Eta urtea hasten dugu gure itzuli honetan eh, zurekin, oian atezer egunon? Ba, egunon, azuei. Berriako kasetaria oian atezer, eta eh, gaurkoan aipatu nahi izan duzu, uh, ba, frantxez uh, gobernuak plantan eman duen neurri berria, ba, urgentzietara joa iterakoan beharko dela forfeta bat pagatu. Bai, hori da, beraz hor eh, urtahilaren eh, lehenetik goiti eh, lagia aldi zerbitzuetara goiten diren egitarrek, beharko dute emeretze euro eta irurokoita bat zentimo pagatu, baldin eta ospitaleratuak ez badira pixitaren ondotik. E, beraz, guai arte, pagatzen, bazen ere trizio bat, baina kizarte segurantzak eta uh, mutuelak edo elkartasuna surantza osagarriak hartzen zuen bere gai. Eta hor gertatuko, fe, edo, gertatzen dena beraz uh, urtahilaren lehenetiko iti da, uh, mutuelarik edo beraz elkartasuna surantzarik ez duten egitarrek, beharko dutela zuzenki uh, lagialdi zerbitzuetan pagatu forfeta gori e, biraz bestia <laughs> jaiteko eta sinpleagoki jaiteko, da prekarioenak, ara e, e, e, elkartasuna surantza pagatzen ahal, ebe horiek hain zuzen beharko dutela pagatu. Konkretokin, nola pasako da? Urgentzietako momentu hortan pagatzen da? Bai, hori da, zenta orain arte beraz e, e, mutuelarik ez zuten eh, egitarrak, pagatzen zuten faktura, faktura bat egizibitzen zuten gero, eta hor frantziako gobernuaren da, justuki faktura horiek e, pagatu gabe gelditzen zirela, eta hor sortzen zela galera ekonomiko bat, eta hori e, nahi dutela ara, bete, edo, galera ekonomiko hori bete, zuzenean pagaraziz ospitalean berean uh, eh, eh, emiretzi euroko forfita hori, eh, baina nor, uh, bada, itxutuak dira, zenta ez dute, beren buruari ez, beren buruari dakote galdikitan ere, uh, zendako ez den pagatzen uh, forfita hori, uh, beha, intzuzen prikarioak direlako uh, mutuelarik ez duten jendeak, eta hor da, ari gilago okertzea beren egoera. Eta zerbitzu publikoaren eh, ere eh, nola ejan eh, muina ere okertzen? Eta bai, eta gainera horre dute beste argumentu bat, eta da e, eh, lagialdi zerbitzuak gainezka direla, jendea joiten dela e, edufein e, ahazoinen eta hor biziki eh, ahiskutsua da, e, diskurtso hori, e, alde batetik urguntzen albaititu e, jendeak Eh, be, arta zerbitzuetatik, eta gainera jaiten dute gainezka direla eh, zerbitzu, lagialdi zerbitzu horiek, paziente gehiagi badela, dela eh, baina behar da hori e, gertatzena ez baita langile aski justuki, eta hor mugizketak izan baitira, ba, behar espaldidanik zerbitzu publikoetan. Betiko azken problematika da, oinari? Bai, ara, eta hor, harik eh, gilago be osasun krisi bete-betean olako neukibat bat e, pasaraztea, bo, izan zen, e, jaztik, e, beraz, aurten indarrian baina osasun krisa beti hor da, eta olako neukibat bat pasatzea e, krisi, osasun krisak erakindako krisi ekonomikoa ere ginen den, be, ginen delarik, e, ara, badugu, badugu zer egan. Hmm, eta uh, eh, hospitalekoek zer diote hortaz? Ebe langilean eh, artean uh, eh, piskat kezkada nagusi, zeren eta egiten baitute ere, uh, beren esku izanen dela jendea informatzea, ara piskat sekrituan edo pasabaita lige edo neugi hori, eta kezka erakusten dute ere, behar bidez gauetan badakigu langile gutiago dela e, lahi aldi beraz ez da baita ez bada idazkaririk, eta gaiten dute osasun langile batzuek, eh, ara, haien gain izanen dela fakturazioaren eh, eh, egitea, eta hori ere, ara, kezka erakusten dute ez baita kite susen nola plantan ezagikoetan. Bintzat hor da, orain beraz, larrialdi zerbitzu eta radioiterakoan pagatu beharko da. Ebe, ala, horrekin eh, bururatzen dugu, e, eh, oiana tezer berriako kasetaria gurekin nuen mileskar. Bai, mileskar zai, eta izan ondra.